انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شنونده های گرامی به بخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب می داریم به داشته های امشب احلى نشيد واهتفوا احلى نشيد أبشر يا تاريخ الفخر غرد يا طير خلافت خانه امن مسلمانان است خلافت محافظ اسلام است خلافت خار چشم برای فاسق مشرک مرتد منافق و همه کفار است پس ای کسی که ادعای مسلمان بودن را داری ای کسی که ادعای اسلام و جهاد را داری طوبى هوشیار باش مفکر باش مدبر باش مبادا فریب ملاهایی را بخوری که مانند خر کتابها را به پشت انداختند مبادا فریب ملاهایی را بخوری که مشاورین حکام تواقیتند مبادا فریب ملاهایی را بخوری که زیر چتر تاود به نام احزاب اسلامی مردم را به گمراهی دعوت میدهند مردم را به مذهب سیکولار دعوت می دهند مردم را به بحانه های مختلف از جهاد منع می کنند پس فکر کن ای کسی که از این ملاهای دین فروش فتوا میگیری ایشان را که آنها مجاهدند یا سیکولار پس عجله کن مبادا با مرگ جاهلیت بمیری مبادا از این نعمت که خلافت از محروم شوی بیا در میدان های گرم نبرد و کارزار بر علیه همه کفار مرتدین بجنگ و دین الله را در سرزمین الله حاکم کن وله الآداب تميزه يرفعه بالخلق سحاب يأمر بالمعروف وينهى عن منكر فعل تواب عن منكر فعل تواب لحظات خبري سرى خلافات گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر می دارد لحظات خبری سرای خلافت صليل الصوارم صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة والحكيم مصدر جميل صدى صليل الصوارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنوندگان عزیزی رادیو صدای خلافت به داشته های امشب ما خوش آمدید امید است صحتمند و سرحال حال باشید نخست از همه توجه شما را به آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی جلب می دارم و این هم سرخطی چند خبر انهدام دو تانک و هلاکت سه عسکر اردی ملی در ساحه کوت کشته شدن 17 معارض سوری در حلب هلاکت شش معارض دیگر در شهر اعزاز پیوستن ده ها جوان در منبیچ به دولت اسلامی و کشته شدن 26 اسکر عراقی در درگیری های تازه در فلوجه صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وفي مصطفى جميل صدى صليل الصوارم و این هم مشروع خبرها حوالی صبح دیروز نیروهای اردی ملی و ملیشه های محلی یک عملیات بزرگی را بالای ساحه کود شروع کردند درگیری های پراگنده در دو نقطه در ساحه کود جریان دارد خبرهای اولی رساند که در اثر انفجار سه ماین جاسازی شده دو تانک نو همر تخریب و سه مرتد دیگر هلاک گردیدند این سه مرتد زمانی کشته شدند که میخواستند پرچم خلافت اسلامی را که بر یک بلندی نصب بود پایین نمایند ماینی که در نزدیکی بیرق جابجا شد بر مرتدین انفجار کرد ترین خبرها از حلب رساند که حوالی شب گذشته مجاهدین دولت اسلامی بالای مقررات گروه های ماریز در شهر مارع حمله کردند. گیری های شدید میان مجاهدین و نیروهای صحبات چندین ساعت ادامه پیدا کرد. در این درگیری ها 17 تن از مسلحان معارض کشته شدند. در همین حال تیارات جنگی آمریکایی نیز به هدف حمایت از نیروهای معارض و کردهای ملحد هفت حمله هوایی را در این شهر انجام داده است. یا خبر دیگر از این ولایت میرساند که شش تن از مسلحان معارض سوری در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در شرق قزاز کشته شدند یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی تجمع نیروهای سوری را در اطراف شرقی شهر تدمر در هم کوبید نیروهای دولت اسلامی بالای پاسگاه های نیروهای رافیزی در منطقه کرمردی در غرب مخمور حمله کردند در اثر درگیری هایی که میان مجاهدین و نیروهای رافیزی در این منطقه رخ داد چهار تن از این نیروها کشته و سه پاسگاه به شمول یک واسطه نظامی آتش گرفت تیارات جنگی آمریکایی نیروهای عراقی را به طور اشتباه در غرب مخمور بمباران نمود که شماری کشته و زخمی به جا گذاشت خبرگزاری اماق میگوید که دهها جوان در شهر منبیش پس از ختم نماز جمعه دیروز به صفوف نیروهای دولت اسلامی پیوسته و بر سمع و و جنگیدن در راه الله متعال و به مرک در راه او ذات بیعت دادند در همین حال خطیب مسجد مذکور بر جهاد و قتال و عدم تردید بر نزدیکی فتوحات و نصرت الهی مردم را تشویق کرد و افزود چی بسا پس از چند ساعت الله فتوحات را نصیب ما کند به خاطر آنچه که در دلهای شما وجود دارد که شما الله را یاری دادید پس شما نیز برای فتح و یاری کمک نمایید امام مسجد خطبه خیش را با دعا برای ثبات و فتوحات در رمضان پایان بخشید این در حالی است که درگیری های شدید در شرق منبش جریان دارد همچنان گفته شده است که دهاتن از عناصر کردی به دنبال عملیات استشادی در روستای ایمو کشته شدند یک حمله کننده استشادی نیروهای عراقی را در منطقه سقلاویه در شمال فلوجه در هم کوبید که منجر به کشته و زخمی شدن دهها رافیزی گردید یک خبر دیگر میگوید که بیش از 26 تن از اساکر عراقی که در بینشان دو افسر بلند رتبه هم شاملند در جریان درگیری ها در منطقه مذکور کشته شدند در همین حال جنگنده های آمریکایی منطقه از رقیه واقع در شمال فلوجه را بمباران نمودند یک منبع به خبرگزار اماق گفته است که نیروهای راقی به خاطر پیشرویشان به منطقه از رقیه از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. خبرها می که حمله بزرگ نیروهای راقی در این منطقه به شکست مواجه گردید. و چندین انفجار قوی پایگاه عین الاسد در ولایت انبار را لرزاند. خبرها میگوید که این انفجارها در اطراف پایگاه نیروهای راقی به نام عین الاسد در غرب انبار اساکیر رافیزی را هدف قرار داد گفته شده است که در این انفجار بیش از هفتن از اساکر کشته و چهار وسایل نظامی طامه آتش گردید صلیل صليل الصوارم نشيد الرباب ودرب القتال طريق الحياة أبين اقتحام يبيد الطغاة وحكيم صدى جميل صدى رادیو صدای خلافت رادیو صدای براعت از همه کفار مرتدین و روافظ 90 تاریخ ما برگشتیم با جهاد و عزت برگشتیم با احکام قرآن و سنت و با نهج سلف و صالحین برگشتیم میخواهیم دفاترت را در عصر فتنه و فساد با عدالت الهی ممنوع سازیم پس ای تاریخ از عصر فساد محزون مباش از تغیان تاقیان و از های ظالمان محزون مباش محزون مباش ما برگشتیم و انشالله هر پارچه ورقت را با خونهای متحر خود رنگین می سازیم برگشتیم برپائی خلافت اسلامی وجوب بیعات بخلیف ابراہیم اللہ جل جلالہ میں فرماید والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون کسان کے اگر بر آن سرکشی شود پیروز می شوند امت با عزت و ارجمند گرامی امت که در برابر ستم و خاری غافل نمی شود و فرمان برداری را پستی نمی گردد و فرمان برداری را پستی نمی گردد و به آن راضی نمی شود ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم و سستی نکنید و محزون نباشید و حالان که شما برترید اگر ایمان داشته باشید امت قوی امت با عزت چگونه نباشد حالان که الله تعالی آن را برانگیخته تا بندگان را از عبادت بندگان به سوی عبادت رب بندگان خارج سازد چگونه نباشد حالان که الله تعالی آن را یاری می دهد و الله با آن است و الله آن را تایید می کند و الله به آن نصرت میرساند ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم این امر بخاطر خاطر این است که الله یاور مؤمنان است و کافران هیچ یاور ندارند این امت محمد صلی الله علیه و سلم است که هرگاه با الله تعالی صادق باشد وعدهش را برایش بجا می آورد الله تعالی پیامبرمان صلی الله علیه و سلم را مبعوث کرد در حال که عرب در جاهلیت بستاریک و گمراهی دور به سر می بردند از همه مردم گرسنتر و برهنتر بودند امت عقب افتاده تر از همه امتها در عمق آن غرق شده بود و هیچ توجهی به آن شد و اهمیت نداشت با پستی در برابر کسرا و قیصر خار می شد و برای کسی که غالب بود فرمان بردار می گشت الله تعالی می فرماید و این کانو من قبل لفی ضلال مبین و براستی که پیش از آن یعنی نبوت در گمراهی آشکار بودند و الله تعالی می فرماید و اذکروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس به یاد آورید زمان را که شما در زمین کم و مستضعف بودید و از که مردم شما را بربایند حراسان بودید قطاده رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید این قبیله از عرب خوارترین و گرسنترین و نادانترین و برهنترین مردم بودند مردمی بودند که خورده می شدند ولی نمی خوردند و هر کس از آنان زنده می ماند با بدبختی می زیست و هر کس می مرد در آتش سقوط می نمود و گروهی از صحابه در روز قادسیه بر خسرو یزدگرد وارد شدند تا او را دعوت نمایند به آنها گفت من برای زمین قوم را از شما بدبختتر و ناچیزتر و متفرقتر نمی دانستم. ما قبلا شما را به روستاهای اطراف واگذار می کردیم تا ما را در مقابلتان کفایت کنند. فارسی ها با شما نمی جنگیدند و شما هم برای برخواستن زد آنان تمه نداشتید. ناگهان همه ساکت شدند و مغیره بن شیبه رضی الله عنه برخواست و جوابش را داد و از آن چی و از آنچه گفت این بود که و اما آنچه از وخامت اوضاع ما گفتی درست است و از وز ما وخیمتر نبود و اما گرسنگی ما شبیه گرسنگی نبود و ما همیشه سسک های سیاه و غلطان و مارها و عقرب ها را می خوردیم و این چیزها را به عنوان غذای خود اختیار کرده بودیم و اما خانه های من فقط زمین خالی و برهنه بود و فقط از چی از پشم شطور و موی بز و گوسفند می بافتیم لباس بر تن می نمودیم دین ما این بود که همدیگر را بکشیم و با یکدیگر ظلم و تجاوز کنیم چی بسا یکی از ما دخترش را زنده و گور می کرد مبادا که از غذای وی بخورد اوضاع عرب قبل از اسلام این گونه بود قبیله های مختلف و از هم جدا و پراگنده در حال جنگ با یکدیگر گردن هم را می زدند و فشار گرسنگی و کم رابطه بودن با هم را تحمل می کردند و مردم آنها را می بودند و زمانی که الله تعالی به آنان نعمت اسلام را بخشید و ایمان آوردن الله تعالی به وسیله اسلام پراگندگی آنان را جمع ساخت و صفهایشان را متحد کرد و بعد از خاری به آنان عزت بخشید و بعد از فقر بینیازشان نمود و دلهایشان را انس داد و با نعمت الله برادر هم شدند صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يبات سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يبات سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يبات سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد يا مسلم قم هيا واثأر فالدم في الشريان تفجر آساد الحرب غدا تزأر وستقتل كل الأوغاد يا مسلم قم هيا واثأر فالدم في الشريان تفجر آساد الحرب غدا تزأر فستقتل كل الأوغاد صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يباد سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد بالفلوجة جيش يقعد بالكفار غدا يترصد مصداقا لكلام الأوحد ويقتل كل الأوغاد بالفلوجة جيش يقعد بالكفار غدا يترصد مصداقا لكلام الأوحد ويقتل كل الأوحد صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يباد سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد وسنقتل كل الأوغاد وسنقتل كل الأوغاد وسنقتل كل الأوغاد وسنقتل كل الأوغاد وسنقتل كل الأوغاد وسنقتل كل الأوغاد إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآساد نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآساد نحن نكافح للإسلام الإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآساد نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد الحاد وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآساد نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زهق الدياجي شنانده های رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران گرامی آه، در مسیر یک راه گذر میکردیم و دیدیم که بعضی برادران مصروف درو کردن گندم هستند و میپرسیم از ایشان که به خاطر ماه مبارک رمضان چی آمادگی گرفتن و گندم هم الحمدلله پخته شده و میبینیم که مجاهدین در پهلوی ازی که جهاد میکنند در مقابل کفار و مرتدین جنگند در پهلویش کاربار هم میکنن و رزق حلال هم بر خود پیدا میکنند مانند بعضی تنظیم ها و گروه های دیگه نیست یا مانند بعضی حکومت هایی که حق مردم میخورن غاصبین هستند و کار نمیکنن مجاهدین الحمدلله هم کار میکنن هم به خاطر رضامندی الله جهاد میکنن میریم از خودشان میپرسیم که چی گفتنی ها دارن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام و رحمت الله برادر شما میشه که برای شنونده های رادیو صدای خلافت خود معرفی کنین؟ بله من زبیر خراسانی هستم و همینجا مشغول درو کردن هستم جزاک الله خیر برادر شما از کجا هجرت کردین؟ ما از هراد هجرت کردیم الحمدلله مدت میشه و اینجا فعلا مصروف درو کردن هستیم ماشاءالله از درو کردن گندم پول میگیرین و یا مجانی بر برادر درو میکنین بعض ضرورت های هست در ماه مبارک رمضان از لحاظ اقتصادی هم چیزی ما برای خود تهیه کرده باشیم و بعض ضرورت های هست بله میخواین کمی ضروریات مریتان رفع کنین بله. همونطور است بله،, بله به خاطر ماه مبارک رمضان شما چی آمدگی گرفتین الحمدلله آمدگی ما تام و تام و انشاءالله هر امری که از طرف عمرا بریم ما باشه ما آماده هستیم فرق نمیکنه که روزه داشته باشیم یا نداشته باشیم و خیلی بر ما جای افتخاره که در ماه مبارک رمضان در صحنه ها باشیم و این بهترین عمل در نزد خدای و در بهترین ماه ماه مغفرت ماه رحمت و ما خیلی خوشحالیم و امید هم داریم که بلکم در همچون ماه در صحنه ها ما شهادت نصیب ما بشه و این بس برای ما جزاک الله خیر الحمدلله بسیار برادران آمادگی دارن و میخواین که در مقابل کفار و مرتدین بجنگن چون ماه مبارک رمضان یک ماه پر است و ماه جهاد است انشاءالله که تمام برادران باید آمادگی بگیرن و در مقابل کفار و مرتدین بجنگن خب برای مسلمان نماهایی که در ماه مبارک رمضان غذاهای بسیار لذیذ بر خود آماده میسازن و باز میگن که ما روزه میگیریم اکثرا روزه را میخورن بر اینا چی پیام داری پیام برای از اینا اینه که در طول سال ما میخوریم میاشامیم شب و روز و فقط همین یک ماه و این ماه رحمت و این ما باید که ما روزه بگیریم تا همی که گوشنگی و تشنگی را احساس کنیم و کسایی هستن که در زندان هاین اسیرن و کسایی هستن که چیزی ندارن ما باید روزه بگیریم تا یک از حال از اونا ما آگاه بشیم و یک فریزه الهی در طول سال یک ماه و باید که ما حتما متمسک به فریزه الهی بشیم جزاک الله خیر جزاک الله خیر خب شنونده های گرامی میریم و از برادر دیگه میپرسیم که اینها در رابطه به ماه مبارک رمضان چی گفتنی ها دارن السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله برادر شما خدا بر شنونده ها معرفی کنین شهاب الدین هستم ماشاءالله شهاب الدین برادر شما گندم درو میکنین فکر میکنم که از صبح تا به حال مصروف کار هستین چطور است از گندم درو کردن خسته نشدین نه الحمدلله گندم درو کردن آسان است کارهای دنیا هر چی هست آسان است الحمدلله ان الله که الله تعالی استقامت می میته شما به خاطر رضامندی الله برآمدین و جهاد میکنین و در مقابل کفار و مرتدین میجنگین بر ماه مبارک رمضان چی آمادگی گرفتین؟ الله آمدگی کامل تام می که ماه مبارک رمضان الله در صف جنگ و خط مقدم سفری بکنیم و برای مرتدین انشاءالله پیغام است که اونها را به طور درست و کامل کتیزناج مقابله کنیم همین است انشاءالله همین مرتدین و کفار هم روزه میگیرن فرق میان روزه ما و از اونها چی است میتونی بر ما بگی مرتدین خب مرتد است به بزو اجر داده نمیشه چون خودش مرتد است ما که اصلا الحمدلله در راه جهاد هستیم و مسلمان هستیم ایمان کامل داریم به خاطر ازی هستیم همه که میگن این دوست داری خدای ناراض هم تر نی؟ هم تر جزاک الله خیر بس السلام علیکم خب شنونده های گرامی میرین با برادر دیگه خودم صحبت میشیم السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکات برادر شما خود معرفی کنین اسم من ابو سمح خراسانی است ماشاءالله ابو سمح چی مانا از سماحت گرفته شده منای جوان مردی ماشاءالله خب ابو سمح برادر چطور است از گندم درو کردن خسته خو نشدی خسته که ان ولیکن الله درو میکنیم که پیسه بگیریم این میگیریم مرمی شاء الله در ضد کفار مرتدین الله استعمال میکنیم ما شاء الله کدام دوست دیگه نداری که ما هم امرایت کمک شوم که انشالله دی ثواب از امام شریک شوم نه جزاک الله انشالله ما درو میکنیم جزاک الله خیر ماه مبارک رمضان هم نزدیک است در ماه مبارک رمضان هم کار میکنی خیر بله انشالله کم کار میکنی اگر رمضان اگر خلاص نشد کم کار میکنی انشالله چی آمادگی گرفتی برای ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان آمادگی گرفتیم الله روزه میگیریم و در ماه مبارک رمضان الله آمادگی ما اینه که در مقابل کفار مرتدین الله جنگ بخونیم جزاک الله خیر برای مرتدین چی پیغام داری که اینا چی باید بکنند در ماه مبارک رمضان باید بیان در مقابل ما بجنگن و یاس کفر خود دست بردار شده سلای خود به زمین بگذارن و حرکت کنند برن پیغام من به کفار این است که سلای خود بگذارن بیان به خلافت تسلیم بشم و ایمان بیارم به الله جل جلاله و انشاءالله در امنی باشن اگر ایمان کامل بیارن و انشاءالله از خلافت هم که هسته به اونا منفعت میرسه انشاءالله کسایی که تحت نظام های طاغوتی زندگی میکنن و دعوای ایمان کنند روزه هم میگیرن بر اینا چی گفتنی داری این بر روزه اینه که کسی که مرتد باشه روزه و نماز هر چی که عبادت بکنه باز فایده نداره قبول نمیشه باید ایمان کامل بیارم باید هجرت بکنم به طرف خلافت ان در اینجا عبادت هم بکنم بسیار خوب است جزاک الله خیر یقینا که ماه مبارک رمضان ماه بسیار پربرکت است ماه قتال است ماه جهاد است و ماه عبادت است و تمام مسلمان ها از هر گوشی دنیا هر مشکلاتی که بالایشان میایه باید حرکت بکنن و بیاین و نظام خلافت اسلامی خب جزاک الله خیر برادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام العدل وانتظم المجال فبادر يا أخي وادفع زكاة بها الأموال تزكو والغلال يضاعفها لك المولى ويربي وتستل الضغائن والكلال فعضوا بالنواجذ واغناموها فتحت ظلالها تسمو الفعال يضاعفها لك المولى ويربي وتستل الضغائن والكلال تعض بالنواجذ واغنامها فتحت ظلالها تسمو الفعال فعض بالنواجذ واغنامها فتحت ظلالها تسمو الفعال فتحت ظلالها تسمو الفعال رادیو صدای خلافت رادیو صدای براعت از همه کفار مرتدین و روافظ 90 الاسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة گلهای خراسان آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید؟ برنامه فکری تعلیمی و تربیوی بچه که دخترا که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی بر بگی که کدام کدام دعاها رو یاد داری؟ دعای نان خوردن، دعای از خو خستن، دعای خو کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام برزایی است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله بله اینها گلهای خراسانند که در کوههای خشک جنگلهای پایان و آوازهای حیبتناک های سقیله به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند با یک دستشان قلم و با دست دیگرشان شمشیر است دیجا بمبوری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بم چیزا رو مشنوی نمیترسی؟ نه الحمدلله همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند انشاءالله دلگفته های اطفال خراسان دوشنبه شبها از رادیو صدای خلافت مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه های پشتو دری در خدمت شما قرار می گیریم شما را به الله عزوجل می سپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته